أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين İnşallah ki, bugünkü söhbətimizdə Məsih-i Dəcəl haqqında danışacağıq insanlıq tarixinin ən böyük fitnəsi kimi bütün peyğəmbərlər tərəfindən öz qövmlərinə xəbərdarlıq edildiyi Dəccal haqqında danışmaq bugünkü dövrümüzdə həqiqətən aktuallıq kəsb edir. Çünki Dəccalın çıxacağı ortam Dəccaliyyətin təzahürü ilə, həmçinin zülm və asiliyin artması ilə bərabər olacaqdır. Dəccalın çıxmasına zəmin yaranması lazımdır ki, o zühur etsin. Bu zəmin isə küfür və şirkin, zülm və ədalətsizliyin, hər cür yalan, fuhuş və digər böyük günahların yayılması və adi hala çevrilməsidir. Müsəlmanlar hər namazda Məsih-i Dəccalin fitnəsindən Allaha sığınırlar. Bu faktın özü kifayət edir ki, hər bir müsəlman bu fitnənin böyüklüyünü anlasın. Ona görə də bu söhbətimizdə hədislərdə Dəccal haqqında keçmiş xəbərləri qeyd etməyə çalışacağam. Dəccal sözü ərəbcədə bir şeyin üzərini örtən və onu yalanla gözəlləşdirən təzil kəlməsindən törəmişdir qiyamətə yaxın bir zamanda meydana çıxması haqqında bütün peyğəmbərlərin şəriətlərində xəbər verilmişdir. O qeyri-adi işlər görməklə insanları zəalətə salacaq və haqq yoldan saptıracaqdır. O ən böyük fitnə və hər bir müsəlmanın çəkinməsi lazım olan saptırıcıdır. Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm buyurmuşdur. Allah elə bir peyğəmbər göndərməmişdir ki, ona ümmətinə Dəccal haqqında xəbərdarlıq etməsini əmr etməsin. Şübhə yoxdur ki, Dəccal sizin aranızdan çıxacaqdır. Onun halı barədə heç nə gizli qalmayacaq. Rəbbinizin bir gözünün kör olmadığı, Dəccalın isə bir gözünün kör, bir gözünün isə sallanmış olması sizə gizli qalmayacaqdır. Bu hədisi İmam Buxari və İmam Muslim rəvayət etmişdir. Başqa bir hədisdə isə Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm demişdir. Mən Dəccalın yanında olacaq şeyləri bilirəm. Onun yanında sudan və atəşdən ibarət olan iki çay olacaqdır. Amma sizin atəş kimi gördüyünüz şey sudur. Su kimi gördüyünüz isə atəşdir. Əgər sizdən biri ona yetişərsə, atəş gördüyü sudan içsin. Çünki o sudur. Bu hədisi də İmam Buxari və İmam Muslim rəvayət etmişdir. Digər hədisdə isə deyilmişdir. Adəmin yaranmasından qiyamətə qədər keçən vaxt cərsində Dəccaldan daha böyük bir fitnə olmamışdır. Bu hədisi də İmam Muslim rəvayət etmişdir. Rəvayət edilir ki, Nəvvas ibn Səmən radiyallahu anhu demişdir, bir gün Allah elçisi sallallahu aleyhi və səlləm Dəccal haqqında danışırdı. Onun haqqında gah yavaş, gah da yüksək səslə Elə bir formada danışırdı ki, biz onun xurmalıqlarda olduğunu güman etdi. Təkrarən onun yanına gəldiyimiz zaman o bizim halımızı görüb soruşdu. Sizə nə olub? Biz dedik, ey Allahın elçisi, bugün səhər sən Dəccal haqqında gah yavaş, gah da yüksək səslə elə bir şəkildə danışdın ki, biz onun xurmalıqlarda olduğunu güman etdik. O dedi, sizə görə Dəccaldan başqa şeylərdən daha çox qorxuram. Əgər o, mən sizin aranızda eykən çıxarsa, mən sizə görə onunla mücadilə edəcəm. Yox, əgər mən aranızda yox ikən çıxarsa, onda hər kəs özü mücadilə etməlidir. Allah da hər bir müsəlman üçün məni əvəz edəcək. Həqiqətən o qıvrım saçlı, bir gözü əyri Abdul Uzzə İbn Qatana bənzəyə bir gəncdir. Sizdən kim onu görərsə, Kəf surəsinin əvvəl ayələrini ona qarşı oxusun. Həqiqətən o Şamla İraqın arasında olan bir yolda peyda olacaq və sağa sola hər yana fitnə fəsad yayacaqdır. Ey Allahın qulları, dininizə sabit olun. Biz soruşduq, Ey Allahın elçisi, o yer üzərində nə qədər qalacaqdı? O dedi, 40 gün qalacaq. Onlardan bir günü bir il, bir günü bir ay, bir günü isə bir həftə kimi, digər günləri isə sizin adi günləriniz kimi olacaqdır. Biz soruşduq, ey Allahın elçisi, il kimi olan o gündə bizə bir günün namazını qılmaq kifayət edərmi? O dedi, xeyr, özünüz onun üçün vaxt təyin edin. Biz soruşduq, Ey Allahın elçisi, onun yer üzərində sürətlə hərəkət etməsi necə olacaq? O dedi, küləyin qovduğu yağış buludlarının sürəti kimi. O bir qövmin yanına gəlib onları çağıracaq, onlar da ona iman gətirəcək və ona boyun əyəcəklər. O zaman o göyə əmr edəcək və göy dərhal yağış yağdıracaq. Yer də onun əmri ilə bitkilər bitirəcəkdir. O qövmin otlağa çıxmış heyvanları axşam otlaqdan Hörgüzləri heç vaxt olmadığı kimi hündür, məmələri südlə dolu və böyürləri uzadılmış vəziyyətdə geri qayıdacaqlar. Sonra o digər bir qövmin yanına gəlib onları da çağıracaq. Lakin həmin qövm onun sözünü rədd edəcəkdir. O qövmdən üz sevirib getdikdən sonra onları quraqlıq basacaq, əllərində olan bütün mal dövlətləri tələf olacaqdır. O bir xarabalığın yanından keçəndə ona öz xəzinələrini üzə çıxart deyəcək və bal arılarının başçı arının ardınca düşdükləri kimi oranın xəzinələri də onun ardınca düşəcəklər. Sonra o gəncliyinin bahar çağında olan bir cavan oğlanı çağıracaq və onu qılıncla vurub iki hissəyə böləcəkdir. Onun bədəninin hissələri oxun hədəfə çatdığı məsafə qədər bir-birindən ayrılacaqdır. Sonra o cavan oğlanı çağıracaq, o da həmin anda dirilib üzü gülərək onun yanına gələcəkdir. Elə o vaxt Allah Məryəm oğlu Məsihi göndərəcəkdir. O iki sarı paltara bürünmüş və əllərini iki mələyin qanadlarına qoyaraq Dəməşqin şərqindəki ağ minarəyə enəcək. O başını aşağı saldıqda saçından su damcıları, başını qaldırdıqda isə inci tək mirvarilər düşəcəkdir. Onun nəfəsinin qoxusunu hiss edən hər bir kafir mütləq öləcəkdir. Onun nəfəsi gözünün gördüyü məsafəyə qədər çatacaq. İsa Dəccalı axtaracaq və onu Lud qapısının yanında yaxalayaraq öldürəcək. Sonra Məryəm oğlu İsa Allahın Dəccalın şəhərindən qoruduğu bir qövmin yanına gələcək, əlini onların üzünə sürtəcək və onların cənnətdəki dərəcələrini söyləyəcəkdir. Elə o vaxt Allah İsa'ya belə vəhy edəcək. Mən öz qullarımı çıxartıram, onlarla vuruşmağa heç kəsin gücü çatmaz. Qullarıma Tur dağında sığınacaq ver. Allah Yərcuc və Mərcuc tayfalarını göndərəcək və onlar təpələrdən axışıb gələcəklər. Onların birinciləri Təbəriyə gölünün yanından keçərək onun suyunu içəcək axırıncıları isə oradan keçərək belə deyəcəklər. Nə vaxtsa burada su var idi. Allahın Peyğəmbəri İsa və onun səhabələri mühasirədə o qədər qalacaqlar ki, hətta onlardan biri öküz, onlardan biri üçün öküz başı bugün sizdən biriniz üçün 100 dinardan daha xeyirli olacaqdır. Bundan sonra Allahın Peyğəmbəri İsa və onun səhabələri dua edəcəklər və Allah Yəcüz və Məcüz tayfalarının boyunlarına qurtlar döndərəcək və səhəri hamısı bir nəfər kimi ölüb gedəcəklər. Bundan sonra Allahın Peyğəmbəri İsa və onun səhabələri yerə inəcək. Onlar yer üzündə Yəcüc və Məcud tayfalarının cəsədlərinin piylərindən və çürüntülərinin qoxusundan bir qarış da olsun yer tapa bilməyəcəklər. Belə olduğu halda Allahın Peyğəmbəri İsa və onun səhabələri dua edəcəklər və Allah onların üzərinə dəvələrin boyunlarına bənzər uzun boylu quşlar göndərəcək. Quşlar cəsədləri götürüb Allahın istədiyi yerə aparacaqlar. Sonra Allah gildən düzəldilmiş heç bir evin qoruna bilməyəcəyi güclü yağış göndərəcəkdir. Yağış yer üzündə nə varsa yuyub aparacaq, hətta yer üzünü güzgəyə bənzər bir halda tərk edəcəkdir. Sonra yer üzünə meyvələrini bitir və bərəkətini ver deyiləcəkdir. Elə o gün bir dəstə insan bir dənə narı yeyib doyacaq və onun qabığının altında kölgələnəcək. Süd isə o qədər bərəkətli olacaqdır ki, bir dəvənin südü bir qrup insana kifayət edəcəkdir. Bir inəyin südü bir qəbiləyə, bir qoyunun südü isə bir neçə ailəyə kifayət edəcəkdir. Belə olduqda Allah xoş bir külək göndərəcək. O da möminlərin qoltuqlarının altından yaxalayacaq və hər bir möminin və müsəlmanın ruhunu özü ilə aparacaqdır. Yer üzərində insanların ən şər olanları qalaraq orada eşşəklər kimi cinsi əlaqədə olacaqlar. Qiyamət saatı da belələrinin üzərində qopacaqdır. Bu hədisi İmam Muslim rəvayət etmişdir. Allah Resulü sallallahu əleyhi və səlləmin zamanında İbn Said və ya İbn Sayyad adlı bir yəhudinin dəccal olması barədə səhabələr ixtilaf etmişdilər. Əbu Said Əl-Xudri radiyallahu anhu belə rəvayət edir. Bir gün İbn Said də bir yerdə tək qaldım. Mən onunla tək qalmaqdan ürpənirdim. İbn Said dedi: "İnsanların mənim haqqımda dediklərindən dolayı səni üzürlü görürəm. Sizə nə olub ey Muhammedin əshabı? Məgər Allah Resulü sallallahu əleyhi və səlləm demədimi ki, Dəccal yəhudidir? Halbuki mən müsəlman oldum." Həmçinin demədimi ki, onun övladı olmaz, halbuki mənim övladım olmuşdur. Dəccalın Məkkə və Mədiniyə girməsi haram edilmişdir, demədimi? İbn Said uşaq olarkən şeytanlar onun yanına gələrdi, kahinlik edərdi, suyun üzərində bir taxt gördüyünü, yəni iblisin taxtını gördüyünü iddia edərdi. Sonra müsəlman olmuşdur. Bu hədisi İmam Muslim rəvayət etmişdir. Hədisdə adı keçən İbn Said və ya İbn Sayyad Allah Rasulü sallallahu əleyhi və səlləmin zamanında Mədinədə yaşayan bir yəhudi idi. Sonra İslamı qəbul etmişdir. Onun haqqında bəzi şübhələrin olması dəccal olması fikrini doğurmuşdur. Ömər onun dəccal olmasına görə and içərdi. Hətta onu öldürmək üçün Allah Rasulü sallallahu əleyhi və səlləmdən də izin istəmişdir. Və həmçinin digər səhabələrdən də 6-ya qədər səhabə onun dəccal olmasını qeyd etmişdir. Abdullah İbn Məsud rəvayət edir ki, bir gün Allah Rasulü sallallahu əleyhi və səlləm ilə bərabər uşaqların oynadığı bir yerə gəldik. Aralarında İbn Sayyad da var idi. Uşaqlar qaçdılar, İbn Sayyad isə oturdu. Allah Rasulü sallallahu əleyhi və səlləm ona dedi: "Əllərin torpağa sürtülsün. Mənim Allah Rasulü olduğuma şahidlik edirsənmi?" İbn Sayyad dedi: "Xeyr, əksinə sən mənim Allah Rasulü olduğuma şahidlik edirsənmi?" Bunu eşidən Omar ibn Xattab dedi: "Ya Rasulullah, izin ver onu öldürüm." Allah Rasulü sallallahu əleyhi və səlləm dedi: "Əgər bu adam dəccaldırsa, sən əsla onu öldürə bilməzsən." Digər bir rəvayətdə isə belə keçmişdi içərilərində Ömər ibn Xattabın da olduğu 10 nəfər sahabə Allah Resulü sallallahu və səlləm ilə bərabər İbn Sayyadın yanına getdilər. O Bəni Muğalə qalasının yanında uşaqlarla oynayarkən onu tapdılar. Allah Resulü sallallahu və səlləm onun kürəyinə vuruncaya qədər onların gəlməyini hiss etməmişdi. Sonra ona dedi: "Mənim Allah Resulü olduğuma şahidlik edirsənmi?" İbn Sayyad ona baxdı və dedi: "Sən ümmülərin peyğəmbəri olduğuna şahidlik etdim sənin ümmilərin Peyğəmbəri olduğuna şahidlik etdi və sən mənim Allah Rasulü olduğuma şahidlik edirsənmi? Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm onu buraxdı və dedi, Allaha və Rasullarına iman etdim. Sonra ona dedi, nə görürsən? O dedi, mənim yanımda doğru sözlü və yalancı gəlir. Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm dedi, sənin işlərin bir-birinə qarışıb. Yenə Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm ona dedi, mən ürəyimdə sənə dair bir niyyət tutmuşam. O nədir? O dedi, o duxdur. Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm dedi, rədd ol buradan, həddini aşma. Ömər dedi, ey Allahın Rasulü, izin ver onun boynunu vurun. Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm dedi, əgər o dəccaldırsa, sən onu öldürə bilməyəcəksən. Yox, o deyilsə, onu öldürməyinin bir faydası yoxdur. Bu hədisi İmam Musub rəvayət etmişdir. Burada onun dediyi duх sözünün mənası Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm ürəyində Duxan surəsinin ilk ayələrini tutmuşdur. Və ondan ürəyində tutduğum nədir dediyi zaman o yalnız Duxan kəlməsinin əvvəl hissələrini dedir. Çünki şeytan yalnız bəzi şeylər haqqında, o da yarımçıq məlumatlar bilir. Ona görə də o bunu tam olaraq bilməmişdir. Bir çox səhabə İbn Sayyadın dəccal olduğuna şahidi etmişdir. Onun Yahudi millətindən olması da bunu qüvvətləndirən dəlillərdəndir. Çünki dəccal Yahudi olacaqdır. Ona itayət edənlərin çoxusu da Yahudilər olacaqdır. Allah Rasulü sallallahu əleyhi və səlləm buyurmuşdur: İsfahan yəhudilərindən 70 min kişi Dəccala tabi olacaqdır. Onların başlarında sarıqlar olacaqdır. Abdullah ibn Amr ibn Əl-As radiyallahu anh rəvayət edir ki, Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm demişdir, Dəccal ümmətim arasında peyda olacaq və mən bilirəm ki, o yer üzərində 40 gün, 40 ay, yoxsa 40 il qalacaq. Sonra Allah İsa ibn Məryəmi yer üzərində göndərəcək, o da Dəccalı axtarıb öldürəcəkdir. Bundan sonra insanlar aralarında heç aralarında heç bir düşmənçilik olmadan 7 il yaşayacaqlar. Daha sonra Allah Şam tərəfindən sərin bir külək göndərəcək və yer üzərində qəlbində zərrə qədər xeyir və ya iman olan hər bir kəsin ruhunu alıb aparacaqdır. Hətta biriniz dağın içinə girsə belə, külək mütləq ora girib onun ruhunu alacaq. Bundan sonra yer üzərində ancaq quş yüngüllüyündə vəhşi heyvanlar kimi ən şər insanlar qalacaq. Onlar nə bir yaxşılıq anlayacaq, nə də bir pisliyi inkar edəcəklər. Şeytan da insan qiyafəsində onlara görünəcək və deyəcəkdir, mənə tabi olacaqsınızmı? Onlar bizə nə əmr edirsən deyə soruşacaqlar. Şeytan onlara bütlərə ibadət etməyi əmr edəcək. Onlar da buna tabi olacaqlar və bir müddət ruzları bol olacaq, güzanalları xoş keçəcəkdir. Sonra sur üfürüləcək və onu eşidən hər kəs boynuna dikilib, boynu dikəldib, əyərək onu dinləyəcəkdir. Onu birinci eşidən dəvəsinin su içməsi üçün ovdanına gil ilə suvaq vuran bir kişi olacaqdır. Bu səs onu və bütün insanları öldürəcək. Sonra Allah çizkin bir yağış göndərəcək və onunla insanların bədəllərini bitirəcəkdir. Sonra bir daha sur üfürülən kimi onlar qalxıb baxacaqlar. Sonra deyiləcək, ey insanlar, Rəbbinizə doğru gedin. O, onları dayandırın, çünki onlara sorğusal olunacaqdır. Sonra yenə belə deyiləcəkdir. Cəhənnəm əhlini çıxardın və nə qədər deyə soruşulacaq. Hər 1000 nəfərdən 999 nəfəri deyə cavab veriləcəkdir. Məhz o gün uşaqların saçlarının ağaracağı və baldırın açılacağı gündür. Bu hədisi İmam Muslim rəvayət etmişdir. Həmçinin Abdullah ibn Amr rəvayət etmişdir ki, Allah Rasulü sallallahu əleyhi və səlləm dedi: "Gün çıxan tərəfdən bir cemaat çıxacaq. Onlar Quran oxuyacaqlar, lakin oxuduqları boğazlarından keçməyəcək. Onlardan bir topluluq yox edildikcə başqa bir topluluq çıxar. Ta ki onlardan sağ qalanların içərisindən Dəccal çıxar. İmam Əhməd və Hakim bu hədisi rəvayət etmişdir. Həmçinin bu hədisdə də e, xavarizlər haqqında, yəni bir işarə vardır ki, Dəccal onların arasından çıxacaqdır. Allah Rasulü sallallahu və səlləm yenə buyurmuşdur. Dəccal şərqdə Xorasan deyilən bir yerdən çıxar. Üzləri dəri qalxanına bənzər bir toplum ona tabi olar. Bu hədisi İbn Məcə rəvayət etmişdir. Yenə başqa bir hədisdə deyilir, Dəccal ancaq onu qəzəbləndirəcək bir hadisədən sonra ortaya çıxacaq. Onun çıxmasına ilk səbəb qəzəbləndiyi bir, şey, bir hadisədir. Bu hədislə bağlı da alimlərin müxtəlif ixtilafları olmuşdur ki, Dəccalı qəzəbləndirəcək şey nədir? Üç görüş vardır bununla bağlı. Görüşlərin birinə görə bu İstanbulun müsəlmanlar tərəfindən fəth edilməsidir. Bunu digər bir hədis də qüvvətləndirmişdir. Həmçinin digər bir e, deməli görüş isə bu E, Romanın fəth edilməsidir və digər bir görüş isə Qüdsin fəth edilməsidir ki, üç dənə görüş vardır. Allah daha yaxşını bilir. Və həmçinin digər başqa bir hədisdə buyurulur ki, Dəccalın hədəfi Mədinə şəhəri olduğu halda şərq tərəfdən gələr. Uhud dağının arxasına çıxar. Sonra mələklər onun üzünü Şam tərəfə çevirər və orada həlak olar. Bu hədisi İmam Muslim rəvayət etmişdir. Məkkə və Mədinədən başqa Dəccalın girə bilməyəcəyi heç bir yer, yer yoxdur. Onların hər kəsində qoruyucu mələklər vardır. Dəccal Mədinə ətrafında bir yerdə oturar, sonra Mədinə üç dəfə titrəyər. Bundan sonra hər kafir və münafiq Dəccala qoşular. Bu hədisi İmam Buxari rəvayət etmişdir. Rumurlarla olacaq savaş haqqında gələn bir hədisdə isə deyilir ki, Rumurlar Dabıq vadisinə enmədikdə qiyamət qopmaz. O gün onların qarşısına yer üzünün ən xeyirlərindən olan bir ordu çıxar. Saf-saf düzüldükləri vaxt Rumullar deyərlər, bizimlə bizdən əsir alınanların arasından çəkilin ki, onlarla savaşaq. Müsəlmanlar isə deyər, xeyr, Allaha and olsun ki, sizinlə qardaşlarımızın arasından əsla çəkilmərik. Bundan sonra onlarla savaşarlar. Müsəlmanların üçdə biri qaçar ki, əsla onların tövbəsi qəbul edilməz. Üçdə biri öldürürlər ki, onların da Allah yanında şəhidlərin ən fəzilətlərindən sayılar. Üstəbiri isə savaşmağa davam edər ki, onlar da əsla fitnəyə düşməzlər. İstanbulu fəth edərlər. Onlar qənimətləri bölərkən qılınclarını zeytun ağacına asarlar. Bu vaxt şeytan qışqıraraq deyər, Dəccal sizin ailələrinizin arasında zuhur etdi. Bu xəbər yalan olduğu halda onlar Şama gələrlər və bu vaxt Dəccal çıxar. Bu hədisi də İmam Muslim rəvayət etmişdir. Və həmçinin bir hədisdə isə bu da yenə çox, yəni e, maraqlı hədislərdən biridir. Fatimə bint Qays radiyallahu anha rəvayət edir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm namazı bitirdikdən sonra gülərək minbərə oturdu və dedi: "Hər kəs namaz qıldığı yerdə qalsın. Bilirsinizmi, sizi nə üçün yığmışam? Onlar doğrusunu Allah və onun Rasulu bilir" dedilər. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dedi: "Allaha and olsun, mən sizi nə bir müjdə vermək, nə də qorxutmaq üçün toplamamışam. Lakin mən sizi bu səbəbə görə topladım. Təmim Əddari xristiyan bir adam idi. Gəldi, beyyət edib İslamı qəbul etdi və mənə belə bir hadisəni rəvayət etdi. Onun söylədiyi bu rəvayət mənim isə söylədiyim Məsih Dəccəl hadisəsi ilə uyğundur. O mənə danışdı ki, Zudan və Ləxm qəbilələrindən 30-a yaxın kişi ilə birlikdə gəmiyə minmişlər. Dənizin dalğaları onları bir ay dənizdə saxlamış, sonra da günəşin batdığı yerdə dənizdə bir adaya yanaşmışlar və gəminin qayıqlarına minərək adaya girmişlər. Adada onların qarşısına tüklü, iyrənc bir dabbə, heyvan çıxmışdır. Tükü çox olduğundan onun arxa və qabağı necə olduğu bilinməmişdir. Onlar sən kimsən deyə soruşmuşlar. O da mən cəssasəyəm demişdir. Onlar cəssasa nədir deyə soruşmuşlar. O məxluq, ey cəmaat, siz kisədəki adamın yanına gedin, o sizdən bir məlumat gözləyir. Təmim Məddari dedi, o bizə bir adam adı verincə biz onun şeytan olmasından qorxduq və dərhal sürətlə gedib kilsəyə girdik. Birdən orada xəlq olunmuşların ən nəhəngi və ən şiddətlisi bağlanmış olan bir insan gördük. Onun əli boynuna, iki dizinin arasına topuğa, topuğuna dəmirlə bağlanmışdı. Biz ona, vay olsun sənə, sən kimsən dedik. O belə cavab verdi. Siz mənim xəbərimi almadınızmı? İndi mən, mənə xəbər verin, siz kimsiniz? Onlar, biz ərəblərdən olan insanlarıq. Biz Dəniz gəmisinə mindik. Dənizin coşduğu vaxta rast gəldik. Dalğa bizi bir ay atıb tutdu. Sonra sənin bu adada yaşadı yaşadığın yerə yaxınlaşdıq və gəminin qayıqları minərək adaya girdik. Və bu zaman qarşımıza tüklü iyrənc bir dabbə çıxdı. Tükü çox olduğundan onun və arxa və qabağını seçə bilmirdik. Biz sən kimsən dedik. O da mən Cəssasəyəm dedi. Biz Cəssasa nədir deyə soruşduq. O məxluq ey cəmaət, siz kilsədəki adamın yanına gedin. O sizdən bir məlumat gözləyir dedi. Biz də tələsərək sənin yanına gəldik. Ondan qorxduq yox, bir şeytan olmayacağından əmin deyildik, dedilər. Bu zaman o dedi, mənə bəy sən xurmalar, xurbalıqlarından xəbər verin. Biz isə sənə onun hansı halından xəbər verək, dedi. O, xurmalarından deyirəm, onlar meyvə verirlərmi? Biz dedik, bəli, meyvə verirlər. Və sonra davam etdi. O, e, davam edərək dedi, onun meyvə verməmək vaxtı yaxınlaşır. Və sonra isə dedi, mənə Təbəriyə gölündən xəbər verin. Biz dedik, sənə onun hansı halından xəbər verək? O isə dedi, onda su varmı? Biz dedik, onun suyu çoxdur. O dedi, xəbəriniz olsun ki, onun suyu, suyunun çəkilib getməsi zamanı çox yaxındır. Və yenə o davam etdi, mənə Şamın qiblə hissəsində olan aynı zuqardan xəbər verin. Biz dedik, sənə onun hansı halından xəbər verək? O dedi, o bulaqda su varmı? Əhali əkinlərini bulaq su ilə mi suvarır? Biz dedik, bəli, o, onun suyu bol olan bir bulaqdır, əhalisi də onun suyu ilə əkinlərini suvarır. O dedi, mənə Nəbiyül Ümmiyin haqqında, sonuncu Peyğəmbər haqqında xəbər verin. Ona etdi. Biz də dedik ki, Məkkədən çıxıb Yəsribə, Mədiniyə hicrət etdi. O, ərəblər onunla vuruşdularmı? Biz də bəli dedik. Ona etdi. Biz də ərəblərdən ona dostluq edənlər və itaət edənlər qalib olmuşdur, dedi. O, həqiqətən bunlar oldu mu? dedi. Biz isə bəli, oğlu dedik. O dedi, şübhəsiz ki, onların Peyğəmbərə itaət etmələri onların özləri üçün xeyirdir. İndi mən sizə özüm haqqında məlumat verəcəyəm. Mən Məsih Dəccələm. Mənə çıxmaq üçün izin verilən zaman yaxınlaşır. İzin verildikdə mən yer üzərində gəzəcəyəm və 40 gecə içərisində elə bir yer olmayacaq ki, ora ayağım dəyməsin. Məkkə və Mədinədən başqa. Bunların hər ikisi də mənə haram edilmişdir. Hər dəfə bu şəhərlərin birinə daxil olmaq istəyəndə qarşıma əlində siyrilmiş bir qılınc tutmuş mələk çıxacaq və məni geri qaytaracaqdır. Bu şəhərin Bu şəhərlərin qapılarının hər birini bu cür mələklər qoruyur. Fatimə bint Qays deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bunları söylədi və əlindəki dəyənək ilə minbərə vuraraq Mədinəni qəsd edərək bura Tayyibədir, bura Tayyibədir, bura Tayyibədir deyərək, yəni Mədinədir. Diqqət edin, bunu mən sizə söyləmədimmi deyə buyurdu. Cəmaət bəli ya Rasulullah dedilər. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dedi: "Təmimin bu hədisi mənim çox xoşuma gəldi. Bu mənim sizə Dəccal, Habelə, Mədinə və Məkkə barədə dediklərimə uyğun gəlir. Bilin ki, bu dəniz ya Şam dənizi, ya da ki, Yəmən dənizidir. Və yaxud o şərq tərəfdəndir, şərq tərəfdəndir, şərq tərəfdəndir. Əlini də şərqə uzatdı. Mən Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən bu hədisi olduğu kimi əzbərlədim." Və e, bununla da bu dərsimiz sona çatır və bu hədislərdə bizim üçün çox böyük xəbərdarlıqlar verilmişdir. Hər bir müsəlmanın bilməsi lazım olan məsələlərdəndir ki, Dəccalın çıxmasına yardım edən insanların günahlarıdır. Ona görə də biz bazardığımız qədər Allahdan çox məğfirət istəməli, ondan günahlarımızdan ötürü bağışlanma istəməliyik, tövbələrimizi artırmalıyıq ki, əgər Dəccal bir gün biz olduğumuz halda ortaya çıxarsa, Allahın yardımı bizə çatsın. Çünki Dəccalın ortaya çıxacağı vaxtda həmçinin İmam Mehdinin ortalığa çıxacağı bir vaxtdır. Əgər kim İmam Mehdinin o gün onunla bir safında olmaq istəyirsə, bu dünyada ikən nə qədər sağdır, o günahlarından çoxlu bağışlanma istəsin və çalışıb haqq üzərində qalmağa davam eləsin. Və axirə dəvanə enilhamdə rabbil aləmin.